bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Bu birinchi men sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, biz demak hayotga abas kelgan emasmiz. Oliy maqsad bilan Alloh taolay yaratgan. Bu ham bo'lsa Allohni o'zigagina bandalik qilishlik. Unga biror bir narsani shirk keltirmaslik. Alhamdulillah aqida to'g'risida ozmi ko'pmi bilganlar yana ham eslatma bo'ldi. Bilmaganlar bildikki, demak Alloh subhanahu va taologa birinchi bizlarni qiladigan bandalik vazifamiz alloh taoloni e, biror bir shiriksiz allohni o'zigagina bandalik qilishlik ho'p alloh taolo haqiqiy mo'minlarni qur'oni karimda ko'p sifatlarni bayon qilgan mana biz o'qigan oyat ham hujurat surasida alloh taolo aytdiki albatta mo'minlar deb shunday kimsalarga aytiladiki haqiqiy mo'minlar mo'minlik shulargagina xos bular shunday kishilarki allohga va rasuliga iymon keltirgan kishilar Allohga va rasuliga iymon keltirganda so'ngra shu iymonida biror bir shak shubhasi bo'lmagan kishilar. Shak shubhasi bo'lmagan. Va Allohning yo'lida fi sabilillah moli va joni bilan jihad qilgan kishilar ana shu kishilarni mu'min desa bo'ladi va ana shu kishilar o'zlarini iymonlarida sodiq bo'lgan kishilar. Ya'ni demak, iymon halovatini tatigandan keyin ularda endi ikkilanishlik yo'q ularda. Ularda shak shubha yo'q. Taraddud yo'q. Demak, sahobalarning hayotini ham mana eshitgan bo'lsak, ana shu Heraql so'radiki, bu e, dinidan qaytyaptimi bilan, qaytgan kishilar topildim desa, Abu Sufyan Rasululloh sallallohu alayhi ashaddiy dushmanlari nima dedi? Birortasi hali orqaga qaytgani yo'q dedi. Chunki Heraql aytdiki, demak, o'zi baho berib turayaptiki, iymon agar insonni qalbiga shunaqangi mustahkam joylashsa, u endi orqaga qaytmaydi u. Demak, iymonni ham haqiqati bor. Sodiq iymon bor. Mana bu narsa Alloh taolo mana shu oyatda bizlarga nima berdi? Sharhlab bayon qilib berdiki, demak, Allohga rasuliga iymon keltirgan. Ya, iymonida shak shubhasi bo'lmagan. va bularni Alloh taolo moli bilan, joni bilan Alloh yo'lida jihad qilayotgan mujohidlarni Alloh taolo ana shu kishilar sodiq kishilar dedi. Biz hammamiz muhojirmiz. Va aytganmiz, qanaqa muhojirmiz? Mana bu haqida ham men ko'p aytganman, eslatib qo'yaman. <clears throat> Bismillahirrohmanirrohim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون غنيمات بر فايبر shu fayni taqsimotini Alloh taolo ixtiyorini payg'ambar alayhisalom bergandan keyin muhojir, faqir muhojirlarga ham nima shu faydan berishlikka Alloh taolo o'zi mana bu oyatda tayinladiki, muhojirlarga ham shu faydan beriladi. Ya'ni fay aytishgan bo'lsa kerak, jangsiz, yengil yo'l bilan qo'lga kiritadigan. Biz shuning uchun ham haligi Tojikistondan olingan yaponlarni pulini ham ustoz Abu Abdullohlar fay degan. Va Vonada ham olingan bank pulini mana shu oyatdan kelib chiqib fay qilib berilgan. G'animat deyilmagan. Hop, bu yerda Alloh taolo o'zi aytayaptiki, muhojirlarga beriladi. Bu fay haqqi, buni haqdori muhojirlardir va muhojirlar Alloh taolo o'z sifatlarini bayon qilyapti. Bu muhojirlar faqir bo'lib qolishgan muhojirlarni sifatlardan bittasi shuki, alladina ukhriju min diyarihim va amwalihim. Ular diyorlaridan chiqarilgan kishilar. Makka dan chiqarilgan kishilar. Va mol mulklari ham qolgan. Va bu chiqishda ular Allohning fazlini va roziligini istab chiqishgan. Boshqa narsa istab chiqishgan emas ular. lekin fuqara faqir bo'lib borishadi din yo'lida. Kiyimlarga yamoq tushgan. Men o'sha ajablanganim o'sha Xaybar jangidagi Rasul Oysha roziyallohu anha aytgan ekanlarki, Xaybar jangidan keyin rosa xurmoga to'ydik degan ekanlar. Xaybar jangi birodarlar hijratning 7-yili bo'lgan. Xurmoga to'ydik degan ekanlar. Shu Xaybar jangidan keyin ana shu mashhur sariya chiqqan Abu Ubayda boshchiliklarida 300 kishi Hali katta baliq chiqib qoldi, yo'lma-yo'l xurmo yeb ketishdi-yu, hattoki daraxtlarni ildizini yeyishdi-yu. Mana shu jangga 300 kishi chiqishgan ekan. 300 kishini faqat ikkita tuyasi bo'lgan ekan. Shu yuklariga yuklashligi uchun qolgan hamma piyoda bo'lgan ekan. Subhanalloh, men Xaybar jangida shuncha g'animatlar olingan. Lekin yana musulmonlarda muhojirlarda, mujohidlarda faqrlik bor. Oxir baliq chiqib qoldi. balig'i shu ham katta balig edi u, kichidi. Hovuni yishdi. Ana shu jangga chiqqan 300 kishini bitta otib olmagan ekan. Hamma piyoda bo'lgan ekan. Alloh taolo aytyaptiki mana shu muhojir fuqarolar molini ham tashlagan diyorlar chiqarilingan Lekin chiqishdan maqsadi nima bo'ladi? Mardikorlikka chiqqanmi? Nimaga chiqqan? Ularni mana bu yerga chiqargan narsa Allah'ın fazlını ve Allah'ın razılığını istep çıkandılar. Başka niyeti yok ulan. Uyu kursam, abad kısam, yer abad kısam. Ve king ulan sıfatı ve yansurun Allah ve Resulehu. Ana şu fakirler, mana şu mali yo'qlar ve va Rasuliga yordam berishlik uchun chiqqanlar. Allohu akbar. Ajib bu oyat. Allohga rasuliga yordam beramiz, ya'ni Allohning diniga yordam beramiz deb chiqqan bular. Boshqa niyati yo'q ular. Alloh taolo mana shu sifatlarni o'zida jamlagan, chiqishdan, molidan ham voz kechgan, diyordan voz kechgan, qarindosh urug'idan voz kechgan, hamma hayot lazzatidan voz lazzatlardan voz kechib, faqat Allohning fazlini va roziligi bilan birga Alloh rasuliga yordam berishlik uchun chiqqanlar. Mana shu sifatlarni o'zida jamla olgan kishilarga Alloh taolo deyaptiki, ulaika humus sodiqun. Ana o'shalar sodiq mu'minlar. Ana o'shalar sodiq muhojirlar. Ana o'shalar sodiq mujohidlar. Iymonda sodiq bular. Ya'ni biz mashaqang jamoatmiz. Ki na tijorat qildik shuncha yil yurib. Na bir bog' qildik. Biz hatto ana shu Haybar jangigacha ashabi Suffani sonlari 300 kishigacha yetgan ekan muhojirlar. 300 kishi. Hatto aytishadiki, bularni o'sha avratini bekitiradigan narsasi bor edi xolos. Boshqa narsa istamaganda. Bularning qurbonligi shu bo'lgan. Alloh taolo bizlarga ham mana shu sifatlarni o'zimizda haqiqiy jamlashini nasib qilsin. Shunda biz sodiq bo'la olamiz. sodiq bo'lish birodarlar oson emas. Hamma o'zini sodiq deyaveradi. Lekin Alloh Rasuli sodiq degan kishidan bo'lish kerak. Boshqa narsani qo'shmaslik kerak. Boshqa o'rtaga narsa qo'shmaslik kerak. ha bu ikkinchi narsa. Men aytmoqchi bo'lgan gapim. Uchinchi narsa birodarlar mana Alloh taolaning o'zini fazli bilan bu bilatdan biz minnatimiz emas, mana shunaqangi imkoniyatlarni berdi. Ki Allohning dinini bilmagan narsalarni o'rganishdi. men o'zimni taassurotim shuki jamoatimizdagi eski muhojirlar bor yangilari bor hammasini bitta xulosasi biz ko'p narsani bilmasak ham. bu kishini o'sishiga sabab bo'ladigan sifat bu yo men hamma narsani bilaman degan kishi bu insondan yaxshilik kutib bo'lmaydi imom Malik rahimahullohga kelib turib bu kishi o'sha Makkada haj vaqtida turib nima qilardi? kishilar tarafidan kelgan savollarga javob beradi. Bir haj mavsumida bu kishiga 30 ta savol kelgan ekan har tarafdan. 3 tasiga javob bergan ekan. 27 tasiga javob bera olmagan ekan. Kim ular aytishgan ekan, siz imom bo'lsangiz, ertaga biz borib yuzimizni yurtdagi musulmonlarga Imom Malik buni bilmas ekan degan uyada biz. desa borib aytinglar Imom Malik 27 ta fatvo so'radik bilmadi deb aytinglar. Chunki o'sha insonlar tutta darajali kishilar deyiladi. Birinchisi bir narsani biladi, bilishini ham biladi. Bu tab tabakalı kishilar. İkinci tabakalı kishilar bir narsani biladi, bilishini bilmaydi. Bu ikkinchisi. Üçüncüsü, bilmaydi, bilmasligini biladi. Ya'ni men bilmayman ben dedim. Turtuncusu bor, bilmaydi lekin bilemem dedim. Bundan dedi ulamoni yaxshilik kutmagin dedi. Ishlasam bilmaydi, johil. Lekin men sen bilaman. Bu odamni yaxshilik kutmadim. Meni o'zimga olgan ta'siratim jamoatimizda bir erkak ayolda bir mufti tabiatli bor. Mushtahid tabiatli bor. bir fatvo berib yuboradi. Ya Allah, Imom Malik rahimahulloh biz imomlarimizdan u kishi bu kishi javob berishdan qo'rqyapti. Bilmayman deyapti. Biz mashallah katta salafi solihlarimiz jur'at qilmagan narsalarga jur'at qilib yuborish tabiati bor jamoatda. Men qo'rqardimki, bu yomonlik alomati. Hozir mana shu ikkita darsimiz, men o'zimni olgan ta'siratim shuki, jamoatda a'zolari ilmligi bo'lsin, ilmsiz bo'lsin. E, ko'p narsa bilmesek ekanmiz. Bu ne'mat birodarlar. Xo'p, bilmasak ham indi endi bildik. Allohga hamd bo'lsin, bildirdi. Allohdan endi foydali bo'lishini so'raylik. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladi. Xo'p, endi bilgan bo'lsak deb bizga ne'mat berilibdi, alhamdulillah. Endi bu ne'mat haqida so'ralamiz. Wa amma bi ni'mati robbika fahaddith. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ne'mat berildi bizga. Endi bunga shukr qilish kerak. Shukr qana bo'ladi. Mana bir kishiga pul berildi, boylik berildi, puli bor. bu shu boyligini shukronasi qala ado qiladi. Hamma banklarga qo'yib qo'yib, chichqon yidirmasdan uni saqlab, hech qayerga ishlatmasdan uni tillaga aylantirib bu ishlik bilan shukr bo'ladimi? O'g'irlatmasdan doim qorovullarni qo'yib qo'yib poylab turdish bilan bo'ladimi? Yo, bu pulni Alloh yo'lida sarflashlik bilan bo'ladi. Allohning yo'lida sarflaydi u. Shu boyligini. Kim buni shukr qildi deydi. Ya'ni shukrni jinsi ham o'zdan bo'ladi. Cho'ntog'iga dollarlarni solib, ah, alhamdulillah shukr shukr Allohga shukr. Ne beribsan menga? Yo taqsir. Uni shukronasi endi shu pulni Xudo berdimi? Xudoni yo'lda ishatasiz. Keyin sizni shukr qildi deydi. Bo'lmasam siz nonko'rsiz. Kufrona ne'mat qilyapsiz. Ilmni bilgan odam nima qiladi? Ilmni o'rgatadi. boramiz endi gapimiz quloq soladiganlarimiz bor oilamiz bor bola chaqam qo'ni qo'shnimiz bor e birodar meni farzi bilgin meni sunnatni bilgin meni hukmi bilgin chunki sahobalarni bitta ulug' sifat edi kitobi yo'q edi ular unaqa shar'iy yo'q edi o'rganardi o'rgatardi dinni misol uchun 23 yil mobaynida tushganligini hikmatlardan bittasi nima edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot topardi, bu kishini qo'lda bilan tarbiyalandi. Tarbiyeleni pa. Benim söyleyeceğim Ama bakın, kuldan hiç kişi Müslüman buldu. Hazreti Osman şu kişini kuldu Müslüman buldu. Zübeyir İbn Avvam şu kişini kuldu. Yani bunlar bilip pa amal nimesiga o'tadi amal shu bilan chinat din tarqaldi Ne mikrofon bor edi na ustitir bor edi na muhobara bor edi na internet bor edi boshqasi yo'q edi shular tarqagan va rasululloh alayhi gallem. bunga buyurganlar ballig'u anni valavoya agar mendan bir oyatni bir oyatni duha bir oyat va asr bir oyat va shams va duhaha bir oyat shuni bilsana ham yetkizishlik buyruq berilyapti ballighu yetkizinglar tabliq qilib yetkizinglar endi bu sizlarga omonat ya ayyuhallazina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ey mo'min keltirgan mo'minlar allohga rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zinglarga berilgan topshirilgan o'zinglar bilib turibsizlar ne'mat omonat shunga ham xiyonat qilma endi oldinglar bolasizlar uyinglarga o'rgatasizlar bola chaqani qo'ni qo'shniga o'rgatasizlar qaysi bo'limda bo'lsan e birodarlar biz buncha narsani bilmasak ham biz mana bilib olinglar ballig'u yetkazasizlar va bu shukrona bo'ladi mashalloh masjidda ham vatanda bo'lardi qora aka bugun izi bordida ajib suhbat bo'ldida darvozadan tashqari chiqib nima dedi bunaqa bo'lmadi ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون sizlar aslida eshitdik deb eshitmaydigan kishidan bo'lib هاشم جام جام مشتگه بالا هردی انجام قارگان مشتگه بالا هردی نمانگان عبدالحاد دومله همه یقلا اوتوری الله اکبر الله اکبر عجیب mavze bo'ldi. Ajib qoraka yuzib tashladi bugun. Hop, tashqariga shunda darvoza aqqa chiqsa, nima mavze bo'ldi bugun deb so'rasam, bilmayman. Bir ota bir mehmondochilik qilibdi, katta dasturxon olib. kichkina o'g'li bor ekan yetti yosh sakkizda o'g'lim falon masjidga men bu masjidga chiqaman siz bu masjidga boring masjidga borib namoz o'qiganlarni shu ertalab ziyofat beramiz shunga chaqirib keling o'g'li ketibdi ikki kishi ertalab kelibdi butun katta masjiddan imom muazzin e o'g'lim shuncha katta dasturxon soldik <coughs> ikki kishi xolos ekan masjidda desa dada masjidda namoz o'qiganlik kishi xolos ekan nimaga desa masjiddan chiqqanlarida har bittasi so'radi imom zamsuraga nima o'qidi desam hammasi qilaver dedi Keyin imomdan so'radim, imom bilar ekan nima o'qiganini. Muazzindan so'radim, ham bildi, ikkovsi ham keldim dedi. Namoz o'qigan shu ikkitasini degan ekan. Ha, ajib dasta o'tdi, pay pay pay pay pay pay pay. Endi u dastani Alloh taolo foydali qilsin, buni yetkazishlik mas'uliyatingizga bor. doim shikoyat. Domlakam ahli ilm kam. Domlakam ahli ilm kam. Biz ham xohlaymiz shu bu maydonlar to'lib ketsa ahli ilmlarga biz kavushlarni to'g'irlab yursak ularni. Kavushlarni to'g'irlab xizmat qilib yursa ham katta gap. Orzuimiz ham shu. Lekin hidoyat bizning qo'limizda emas ekanda. Alloh taolo o'zining dini kimdan ishora o'zi bilar ekan, biz bilmasak ham ekanmiz buni. Bo'lmasa islom ummatini Juda ko'p insonlar bor. Mana Haji Yusuf o'zi aytayapti, o'sha Madina munavvara Shayx Homid degan katta bir eski muhojirlardan bor. Shuni oldiga bordim. "Voy shayx, siz katta olimsiz, bir qavmning kattasiz. Nimaga jihadga bormaysizlar?" Xo'p, jihadga bormasan, nimaga mujohidlarga yordam bermaysizlar? Agar bunga ham qodir, lohal, loqal bir kampirlarga o'xshab duo qilib turinglar. Shayx Homid dedi, Haji Yusuf menga aytdi dedi. "Ey Haji Yusuf, biz shuncha ilm o'qidik, lekin munofiq bo'lganman biz bo'lib bo'lganmiz mana shu rohat bandalarga aylanib qolamiz xudoning bandasi emasmiz biz mana shu holatimizdan yana bir qadam oldiga qo'ysa murtad bo'lamiz shu birodar bizni ko'p qiynama qo'limizdan ish xolos endi nima qilamiz ahli ilmdan kutib tursa kelmas ekan o'zimiz o'qigan bilgan narsamizni yetkazamiz yetkisi bo'lib tur yana kelamiz. Endi talab qilamiz. Bir bo'lamiz o'zimiz olgan narsani. Keyin kelamiz. Birini bizga biz shuni yetkazamiz. Demak, endi dema mas'uliyatimiz ko'paydi. Kecha bilmadim deb qutulsalar bo'ladi, Xudo Allah. Vallohi qiyomat kuni qutulmasdan endi. Nima sizlar hujjat qo'yim buni? Namanganda o'sha Gumbaz masjidda 2 yil Qur'oni Karimni Abdulahad Haddomlar sure Fotihadan tushib sure Nosgacha 2 yilda tugatdi. Peshindagi Qubdan Nagar kundas bilan. Namanganni hamma uylarga radio olib kirib sim bilan yetkizdi 30 bora Qur'onni. Isimda bor, qulog'imda jarang-jarang qiladi. Sure Nos tugatib tugatib turatdi. Men sizlarga 30 bora Qur'onni yetkizdim. Yetkizdimmi dedi. Hamma yetkizdingiz dedi. Men sizlarga omonat yetkizdim. Allohumma shahid. Alloh shohid bugun men bularga Qur'onni 30 bora yetkizdim. Men o'sha kuni badanim jimillab ketgandi. Chunki undagi amal qoluvdi, boshqa narsa qolmagan. O'tib bola biz eshitdik. 2 oyat, 3 oyat, 4 oyat, har kuni ko'pi 5 oyat dars qilardi. Ibn Kasirdan boshqa tafsirlardan olib 30 bora bor Qur'on shu kishining. Qolgan ustozlarimiz ham Alloh taolo o'zi salomat saqlasin. Ular ham urinishdi, lekin to'la qilisha olmadi. Lekin Abdullah Haddoni 30 bora qilgan. 2 yilda tugatgan. lekin shu menga eng qattiq ta'sir qilgan narsa badanim jumillaganda o'sha allohumma shhadi shundan keyin biz boshimizga balo keldi 30 pora qur'onni eshittirildi ustozlar yetkazdi abduvali qori aka obid qori boshqa ustozlar e, muhammad ajab aka qo'qonda har joyda yetkazdi bizni o'zbekistonda bo'lgan bunaqangi da'vat yer yuzida bunaqa man ko'rmadim hech qayerda 30 pora qur'onni bir chekadan tushib yetkazganini man eshitganim hech qayerda eshitmadim man Endi bizdan amal qilishligimiz kerak. Amal qilmay Alloh balosi keldi. Titilib ketdik. Mana hozir Rossiyada yurib qanchas, qaysi hajol. Chunki ne'mat berilgan qavm, millat, ummat shukr qilmasa azobi qattiq bo'ladi. Azobi qattiq bo'ladi. Mana har kuni o'tgan yili 2008-yilda Tojikistonga 600 ta tobut kelibdi. Va shu tobutni aksari jihod qilganlar yo jihod qilgan qavmdan shular. ko'lobga birorta tobut kelmagan chunki ne'mat berilgan qavm shukrona qilmasa Alloh qattiq azoblashligini o'zi Qur'onda xabar qilgan la in shakartum la zidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid men bergan ne'matlarga shukrona qilsangiz ko'paytirib beraman shu ilminglar birodarlar shukronasini qilsangiz Alloh taolo har bittani olim qilishiga qodir Alloh taolo qodir Faqat bizdan intilish bo'lish keladi. Umar ibn Xattob bir kun Madina munavvarida, Masjid Nabaviyda odamlarga xutba qilib turib aytdilarki, Adin jannatida dedilar, bitta qasr bor dedilar. Bu qasrni 500 ta darvozasi bor dedilar. Har bir darvozada 5000 dan hurayim bor dedilar. Va bu qasrga nabiy kiradi xolos dedi. rasululloh alayhivasallam qabrlariga qarab turib haniyan laka ya sahib hadal qabr bu qabr egasi sizga muborak bo'lsin shu qasrlar Aw siddiq dedilar siddiq kira oladi xolos ekan deb turib abu bakr qabrlariga qarab turib haniyan laka ya abu bakr abu bakr muborak bo'lsin sizga bu qasrlaru huraynlar Aw Aw shahid dedilar-da. de. o'zlari qarab qo'ydilar shahid dedilar uchinchisi shahid dedilar ya umar sizga shahidlik qaydalan erisharki siz shahidlikka dedilar keyin aytdilarki meni makkadan madinaga hijrat qildirishlikka qodir bo'lgan zot shahodatni oldimga sudrab tortib olib kelishlikka qodir zot dedilar va haqiqatda shahodat u kishini masjidi nabaviyda xutba qilgan joylarda mehrobda o'shanga eslab keldi Dua kılardılar. Allahümme inni es'aluke şehadeten fi sebilik ve mevten fi biladi nebiyik. Ey Allah menge şehitliğini bir günü lekin Nebiyin Muhammed Aleyhisselam'ı şehri bugün Medine'de dese hapsa onamiz hayron bırakırlar. Dünyada futuhat bo'lyapti. Bu kishi Madinada o'tirgan bo'lsa. Qanaqasiga endi Madinada bu kishi shahid bo'ladi desa, aytgan ekan Alloh qodir bo'lsin ish kerak ekan. haqiqatda namozda turibdilar. Va o'sha xutba qilgan joylarda o'sha shahid bo'ldi. Birodarlar, nabiy bo'la olmaymiz. Siddiq ham qiyin ekan birodar, juda qiyin narsa. Lekin shahidlik shansi oldimizda bor. Shahidlik maqomini olishlik imkoniyati sizda bor. Alloh taolo bizlarga ham sadoqatni nasib qilsin. Haqiqatda ixlos bilan shahidlikni so'raylik. Shahidlik oldimizda bor. Darvozasi ochiq. hasan Basri aytgan ekanlar har bir qasrga har bir diyorga qisqa yetadigan yo'llar bo'ladi jannatga yetiladigan yo'llarni eng qisqasi jihad degan ekanlar alhamdulillah alloh taolo shu ne'matni bergan alloh taolo bu ne'matdan bizni ayirmasin Hop. Demak, qodir zot u. Har bittamizni olim, faqih qilib qo'yishga qodir. Sahih Buxoriyda 2 kun 3 kun oldin Abu Yusuf turk birodarlarning katta olim birodarimiz bor. Shu kishi bitta hadis aytib qoldi. Bu hadis e, Sahih Buxoriyda ilm bobida kelgan ekan. Biz ko'ra olmadik, chala chulpa ko'rdik. aytgan ma'noni aytaman. O'sha Rasululloh sallam hadislarida Alloh taolo bir bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni biladigan qilib qo'yadi, faqih. Va shu hadisi davomida o'sha haligi qiyomat kunigacha meni ummatimdan bir toifa haqni usti zohir bo'lib turishadi. Ularga qarshilik qilganlar, ularga yordam bermaganlar, ularga zarar yetkiza olmaydi degan hadis shuni davomida ketdi. Birodarimiz aytdiki, demak, mujohid kishida bu ikkitasi bo'lish kerak. Dinni fiqhi va haqni ustida turish. Ya'ni Qur'on va Qur'on. Tamam meni farzandlarim, qizlarim bir o'qib olim, olima bo'lguncha ancha vaqt bor. Sizlarni jo'nataman. ertaga tablig'ilarga o'xshab yurasizlar avtomat yelkanida qopingdan ko'tarib gurup guruh avvaliyroq olingan bitta ertaga bitta guruh yurasizlar endi bas endi shuning uchun mas'uliyatingni katta bo'ldi birodarlar shukur qilinglar shukur tilni uchida bo'lmaydi faqat O şükür bittasi o. shukur birinchi ne'mat katta kichik bo'lsin unga qalban e'tiqod qilinadi bu Alloh tarafından. sulaymon alayhissalom nima dedilar hada min fadli Rabbi. Men Rabbim bu fazlidan buldum. Ki Allah Teala menga shunasidan berdi. Buni qalban e'tiqod qilish. Bu shukrni birinchi topilishi kerak bo'lgan sharti. Ikkinchisi tilda. Uni go'yo qilib yurish kerak. Wa amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingiz sizga bergan ne'matlarni odamlarga gapirib, "Ey birodar, bu Allohning ne'mati." Uchinchisi shu ne'matdan ho kuch quvvat sodir bo'lgan, hosil bo'lgan biz, ho ilm bo'lsin, uni endi Alloh yo'liga sarflasin. Bu 3 ta shart topilishligi bilan bu banda shokir bo'ladi. Alloh taolo hammamizni shokirlardan qilsin. Demak, mana yerdan olingan narsalar, amal endi sizlarga avval bilmagan bo'lsa endi farz bo'ladi. Ko'p narsa bilmamiz deydi. Bilmaydigan bo'lavermani. Bilgan narsaning amal qilinglar. Endi qutula olmaysizlar aytiladi. Agar Rasululloh sallam vafotlarigacha dars bo'lgan bo'lsa siratdan undan uyog'i davom etadi. Chunki butun islomiy kufriy qonundan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi sekin sinf ko'tariladi. Voyligi koridorda o'qib 5 yilgacha ham 1-sinf, 5 yilgacha ham 4-sinf bo'lavermaydi u. Endi bularga ustuni ishlashing kerak. keladi. Sizlardagi aytaman, o'sha nima bor bu alhamdulillah amalida. Bu iymon bor. Alloh salomat qilsin. Bu islom bor sizlarda, bu qurbonlik bor sizlarda. Faqat shuni ustini ozgina nima edi? Chang yoki ozgina kul qoplab bo'lganda pufqi varildi xolos. Bitta birodar aytadi, "Ya bu hijratdan oldingi ixloslar qani? Tojikistondagi o'g'ir vaqtdagi ixloslar qani?" hatto ozgina zanglab qolgan shu truba ozgina zanglagan ichimda yutib tashlasak inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi noumid emasmiz biz pessimist emasmiz optimistmiz inshaalloh umidimiz va hammanidan kajambaz alloh taolo sen har bir tanadan dinga ishonsa. har bir tanadan alloh taolo o'zini diniga xizmat qilsin ya'ni hammadan biz umidimiz bor faqat bu umid bu ishonchni ummatnikini oqlash kerak birodarlar oqlashimiz kerak Allah Teala ozu yordan bilsin. Lekin ummat e, juda ham og'ir holatda umid qilyapti o'zi. Bir narsani umid qilyapti. G'alabalar inshaalloh yaqin birodarlar. Yo'qlan bola aytayapti, biz Peshawar ko'rib turibmiz. Juda katta ish boshlagan o'zi. E, Bolla o'zi, mashallah, har kun amaliyoti bor. Men aytmoqchi bo'lgan gapim inshaalloh ummat orzu qilib kutgan islomiy xilofat qurilishi kerak. Keyin birodarlar biz shunga munosib xizmatchi bo'laylik. Katta endi da'vo qilmaymiz. Lekin shuni bir biz xizmatini qiladigan bir loyiq, solih, sodiq kishilardan bo'laylik. Mana shu narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Ilm oldingda ilmni bekitmali endi. Va ilmni bekitish oqibatini ham aytishgan bo'lsa kerak. O'tlik yugan bilan yuganlab bo'lgan. cehennem. Shuning uchun hammani yetdi. Va ma illa al-balag bizda yetkizishdi edi, ustozlar ham yetkazdi. Endi bari amalga qoldi. Va lekin inshaalloh yaxshi kunlar yaqin. Alloh taolo shunaqa bir sharoit qilib beribdi bizga. Ilm muqolatimiz, dinni yetkaza olibdimiz. Bu Allohning fazli bu, Allohning mehribonligi. Va bu ish davomli bo'lish kerak. biz buni o'zimizni va o'zimizga ergashgan ahllarimizni jahannam o'tidan saqlab qolishlik uchun boshqa boshqa niyatimiz yo'q bo'ladi. Va ertaga men shu narsani eshitsam bezor bo'laman. Ahli ilm ah, kam. Ahli ilm degani mana sizlar bilgan shuncha ilmni ham yetkizsani, tugasa murojaat qilasizlar, bor. Ahli ilmlarimiz qolgan to'ldirmaydi qopinglarni. Ilm qopinglarni inshaalloh, amal qopinglarni inshaalloh. Mana mana shuncha gapim bor edi meni o'sha orzularimdan men Allohdan doim duo qilamanki Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun vaj'alna lil muttaqina imama. Ey bizni Parvardigorimiz, bizni ahli ayol farzandlarimizni o'zing bizga ularni in'om qilib, ne'mat qilib berganding. Bularni ko'zimizni quvontiradigan ahli ayol farzandlardan qilgin. Va bizlarni muttaqi kishilarga imom qilgin, muttaqiy kishilarga boshliq qilgin, muttaqiy kishilarga mas'ul qilgin deb duo qilishlikni Furqon surasida Ibodur Rahmonni Alloh taolo maqtaganda shu duosini nima qilgan bizga ta'lim bergan. Biz ham shunday duo qilgan. Ey Alloh bizni muttaqiylarga boshliq qilgin. Muttaqiylarga xizmatkor qilgin. Boshqa bir qiroatda, boshqa bir tafsirda kelibdiki, bizni ustimizdan muttaqiylar imom qilgin. Mana shu oyatning o'zida Boshqa qiroatda bizni ustimizga sendan qo'rqadigan kishidan boshliq qil. Musa alayhisalom so'ragan, "Ey Alloh, seni roziligingni, g'azabingni qaydan tushunamiz biz? Qaydan bilamiz alomat?" deganda, bandalarning ustida adil kishilarni turishligi bu meni rahmatim. Zolim kishilarni turishligi podshoh bo'lib, meni bu g'azabim. Allohdan duo qilaylik, Alloh taolo boshimizga shaqanga bir o'zidan qo'rqadigan kishilarni boshliq qilsin. Imoratu, xilofatu shuning uchun birodarlar e, aytmoqchi bo'lgan gapim mas'uliyat yana ko'paydi buni yetkazar chunki ilm o'rgangan kishilarni tarixini o'qiydigan bo'lsa salaf solihlarni ilmni olishlik uchun bular chekkan mashaqqatda subhanalloh polon hadisi polon joyda bittasi bilargan alloh ulamolarimizdan rozi bo'lsa salaf kitob qilib yozib qo'ygan hammasini faqat bizdan o'qib shunga amal qilish qoldi xolos bu kitoblar o'zicha yozilgan emas, osonlik bilan yozilgan emas. Imom Buxoriyni qonlarini olib tekshirar ekan. Tabib tekshirib ko'rayotgan ekan bu rohibni qon ekan bu. Rohib emas u Imom Buxoriy bo'ladi desa, bu 20 yil bo'pti, yog'liq narsa emabdi. Qonida yo'q nimasi yo'q. Ashna qilib ular ilib bo'lgan. Mana shu sizlarga aytib qo'ymoqchi edim. Sizlarga yetkazdik. Amma alayla illa balam. subhanakallohu bihamdika bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.